Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne bojim se za vas siromašluka, ne bojim se za vas, za vas nemaštine, nego se bojim za vas da vam se otvori dunjalu. Bojim se za vas da vam se otvori dunjalu, pa da se takmičite po pitanju dunjaluka, kao što su se takmičili oni prije vas, pa da vas dunjaluk uništi kao što je uništio one prije vas. Pa vidimo da Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam u ovom hadisu upozorava muslimane, upozorava muslimane od jedne opasnosti ili ukazuje na jednu opasnost, a to je dunjalu. To je dunjalu. I u ovom slučaju, kada Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam upozorava vjernike na dunjalu, misli se na dunjalu koji odvraća čovjeka i od, udaljava ga od dina, koji odvraća čovjeka i udaljava ga od dina. Pa tako vidimo danas ljude koji su daleko, daleko otvjeri, da dalje ne mogu biti, zbog tega zbog dunjaluka, zbog tega zbog dunjaluka, pa neki se pravdaju, ne mogu da klanjaju zbog posla, drugi opet ne mogu da poste zbog posla, treći ne mogu da daju zekijat zbog određenih drugih prohtjeva, četvrti moraju se bori protiv Allahovog Tebara Kvetala zakona zbog toga što moraju da izdržaju porodice i tako dalje i tako dalje. Pa vidimo znači da ljudi imaju raznorazna opravdanja, jel tako? To jest misle da su opravdani, međutim kod Allaha Subhanahu wa Ta'ala nisu opravdani. Zbog čega? Zato što su ostavili din zbog dunjaluka, zato što su ostavili din zbog dunjaluka. U najgorijem slučaju, znači u najekstremnijem slučaju to ide do te mjere da se oružano bolje protiv Allahove te barati da tava vjere opravdavajući to da moraju zaraditi koru hljeba svojoj, svojoj djeci. Jel tako? Mi smo znači svjedoci toga. Idu znači do te mjere da se bore protiv Allahove te barati da tava vjere opravdavajući to čine dunjalukom, opravdavajući to čine, opravdavaju to dunjalukom. Pa vidimo, znači, opasnost od dunjaluka biva sa strane kada čovjek ostavi Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i okrene se, okrene se prema dunjaluku, okrene se prema dunjaluku, što mi možemo sigurno da posvjedočimo kako su neki ljudi, manji ili više, jel tako? Neki su skroz ostavili Allahu te bareke tala vjeru zbog dunjaluka, neki su popustili određenim segmentima, da li se to radilo o udjeljivanju, o udjeljivanju na Allahu te bareke tala putu, bilo to za džanije, bilo to za džihad, bilo to za potrebštine braće, jel tako? Zbog čega pravdaju se dunjalukom? U smislu da nemaju ni oni dovoljno. Neki su pomislili od dunjaluka pa da ne dolaze u, u džemat osim od petka do petka, pa shvataju džemat kao neku slobodnu rekreaciju da dođu u petak na džumu i onda su oni završili, završili sa, sa džanijom do sljedećeg petka. Zbog čega? Zbog dunjaluka. Znači pravdaju se dunjalukom. U osnovi znači pravdaju se dunjalukom. Opet drugi se pravdaju zbog neučenja vjere neodazivanja na halke, neodazivanja na dersove, neodazivanja na, na učenje vjere, davaju se dunjalukom. Ne može stići na halku zato što ima pijaca tu i tu, a on radi na... I tako dalje, i tako dalje. Hele, mjese, znači, sredež opravdavanja biva uglavnom kod ljudi kada se radi o ostavljanju vjere ili ostavljanju nekih Allahovih propisa, ne u smislu skroz ostavljanja, nego zapuštanja neispunjavanja tih propisa na onaj konsum način na koji Allah se barake dala traži od muslimana. Pa ako se radi o namazu u džematu, kaže ja klanjam kod kuće. Šta ovo što od mene, ja ipak klanjam musliman sam. Svatate, ali to je samo znači korak, šetan je ga odveo, odalio ga jedan korak od vjeri. Sljedeći korak će biti neke druge strane, pa sa treće strane. Jer šetan ne dolazi insanu pa mu kaže ostani namaz, nemoj klanjati. Nego prilazi mu znači o, sa one strane sa koje je najtanji. Pa vidimo znači da je glavni uzor ostavljanja, ostavljanja dina Allahove vjere dunjalu. Allah, Allah te barek etalo u kutci hadisu kaže, iako je ovaj hadis daiz, kako su ga ocijenuli učenjaci hadisa, međutim nema se pomenut ga u ovom poglavlju. Zašto? Zato što je ovo poglavlje podsticanja na hajer. Kaže Allah te barek etalo u kutci hadisu, nisam spustio ovaj imetak osim da bi se uspostavio namaz. Nisam spustio ovaj imetak, znači nisam dao ljudima imetak osim da bi se uspostavio namaz. A na što se misli? Je tako prevenstveno na, na namaz u džematu, na namaz u džematu. Zato? Pa zato što Allah Tevare Tala kada je propisao borcima na lahom Tevare Tala putu namaz, u borbi da ga klanjaju u džematu i to ide do te mjere da taj namaz bude sveden samo na jedan rekja i da ne mora se biti okrenuto prema kibli i da čovjek može da, da ga klanja u, u trčanju, u puzanju, u pucanju, je tako, ali da ga obavlja, da ga obavlja kako u džematu. Allah se bar daje ljudima i meta da uspostave din Jer tako, kad Allah Svetala kaže da se uspostavi namaz, da se uspostavi din, da se uspostavi Allahova Tebareke wa Teala vjera na zemlji. Međutim, mi vidimo kontra efekat, da ljudi upravo zbog tog imetka ostavljaju Allahov Tebareke wa Teala din. Da ljudi zbog tog imetka ostavljaju Allahov Tebareke wa Teala din. To je jedna vrsta ljudi. To je jedna vrsta ljudi. Zatim imamo ove nadri zahide koji su se po njihovoj priči odrekli skroz dunjavka. Odrekli skroz, skroz dunjavka. I negiraju, uvijek su oni nešto nad zahidi, nad svima ostalim. Nema nikakve potrebe i tako dalje. Međutim, kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, ovo je znači jedna slika dunjavka koju je Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam opisuje. Zatim imamo drugu sliku, kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, ma ekele abdu ta'amen hajrun qat min ameli jedihi nije jedan rob, Allahov rob, pojo, pojo, bolju hranu nikad, osim ono što je zaradio svojom rukom. Nije znači jedan Allahov rob, pojo, bolju hranu, osim ono što je zaradio svojom rukom. Pa vidimo da ovdje Allahov poslanik sa celem i se kako postiče ljude, šta? Da zarađuju dunjavuk. To tako, da zarađuju dunjavuk. Tako se prenosi da je Dawud alaihi selam bio šta? pravio štitove, pancire, pa to prodavu i zarađivu. Da je Zekerija Ali Selam bio stolar i Ali Selam bio stolar, da su pravili znači od te drvarije i prodavali, zarađivali, da je poslanik sallallahu alaihi sallam bio trgovac, da je poslanik sallallahu alaihi sallam bio trgovac, da je radio, zarađivo, zarađivo i uspostavljao Allahu bareke Ketala vjeru na zemlji. Uspostavljao Allahu bareke Ketala vjeru na zemlji. Pa vidimo da ovdje Allahu Tebare Ketala postiče vjernike da zarađuju dunjalu. Zašto? Ako sjećate, rekli smo zato što je dunjalu ona stvar bez koje se ne može uspostaviti Allahova vjera na zemlji. Zato što je dunjaluk stvar koja bez koje se ne može uspostaviti Allahova vjera na zemlji. Kada pogledamo borbu na Allahovom te baš kao putu, ako sjećate, rekli smo, broj da može biti određen. Međutim, i metak je neodređen. I metak, pare su neodređene. Koliko god ima, malo je. Je tako? Zašto? Zato što treba za hranu muđahidima, za, na oružanje muđahidima, za lijekove muđahidima, za odjeću, obuću i tako dalje, tako dalje. Tako da taj imetak ne može kad se im sam odreći reći ja neću imetka, ne interesuje me, neću da radim, ja sam sad musliman i opećujem se samo i badet Allaha te barek je ta'ala. Zato što Allah te barek ta'ala kaže Ja je hele dine amenu i zanudio li salati min jaum il džum'ati tebna'u ila zikri lahi vazarun beja zalikum hajru lekum in kuntum ta'lemun. O vjernici, kada se pozove na džumu namaz, ostavite trgovinu, ostavite trgovinu, pa kažu islam skučenjaci, da nakon ovog je zana, ko sklopi kakvu trgovinu da je ona batil, zato što Allah tebara kala kaže i za nudi ili salati mi jeom ili džumati srsa ila zikru lahi uzveru ubeđa. Ostavite trgovinu. Pa zbog ovog ajeta biva svaka sklopljena trgovina nakon poziva na namaz batil. Zalikum hajru lekum in kuntum ta'lemun. To vam je bolje, samo kad biste vi znali, to vam je bolje, samo kad biste vi znali, kaže Allah tebara kala, pa ovdje vidimo da Allah tebara kala naređuje muslimanima da zbog čega, zbog namaza ostave dunjalu. Da zbog namaza ostave dunjalu. <clears throat> Zatim kaže Allah teba teba dalje فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَهُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ A kada se nama završi, onda se vi raširite, znači, po zemlji, onda vi hodite po zemlji, وَبْتَهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ I tražite od Allahovih dobrota, znači zarađivajte, zarađivajte obskrbu koju vam je Allah te Tebare Sala propisao.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 Ostave Allah poslanike sallahu alaihi sallam i okrenu se prema trgovini, okrenu se prema tom lehu, prema toj šupljoj praznoj priči prema toj praznoj priči. Kaže Allah sebaj tjela, kul ma inda Allahi hajru min lehme u mine Reci ono što je kod Allaha je bolje od te šuplje priče od trgovine. Wallahu hajru razlikin, Allah je taj, subhanahu wa ta'ala, koji najbolje i najljepše obskrbljuje. Pa tako vidimo danas ljude, kada im se priča o Allahovoj vjeri, neće da slušaju, što tako neće da slušaju, održe, ima neka trgovina, ima neki koncert na koševu, ima utakmica, ima ovo, ima ono, je tako? Neće, vidjeli su, šuplju priču ostavljaju Allaho te barak je dala din, ostavljaju Allaho te barak je dala din, održe, ganješ neku trgovinu. Iako u većini slučajeva i same te trgovine su šerijatski upitne zato što ima onima i kamate, i laži, i prevare, i svašta nečega. Je tako? Međutim, to je manje od ostavljanja, od ostavljanja vjere. Pa vidimo znači da prvo Allah poslani sa svojim potpise muslimane da se boje dunjaluka zbog svega da i taj dunjaluk ne bi odvratio od Allah te barek je dala vjere. E kada to muslimani shvate, onda moraju da svate da moraju raditi da bi zaradili dunjalu, Zašto? Da bi uspostavili Allahom te bareke ve ta'ala din. Da bi uspostavili Allahom te bareke ve ta'ala din. Zato što smo rekli, jer tako kao što je šehtu Islana i Tenije, bez imetka se ne može uspostaviti Allahom din na zemlji. Međutim, imamo se tako tu grupu ljudi koja hoće da živi na račun dina. Koja hoće da živi na račun dina. Ljudi, pojedinci, koji su među usmanima, među raznim džematima, je tako? Pa pokušavaju na osnov svog nekakvog zuhda koga, koga oni sebi, kojeg oni sebi pripisuju da se odreku dunjaluka i da im ne treba dunjaluk, pokušavaju u džematima ili u mjestima u kojim žive da ušićare nešto za sebe, Iako oni se navodno odreću nauka. Međutim, kada treba da se podijeli kakav zekat ili kakav sadakatul fitr ili kakva sadaka, vidimo te koji su navodno odreći se nauka, da su oni prvi koji trče i koji se žale i koji kukumaču da nemaju. Iako su se oni odreći nauka. pa žive, znači, kao jedna vrsta parazita u džematima muslimana pa žive znači kao jedna vrsta parazita u među muslimanima, u džematima i nema islam nikakve koristi od njih. Zašto? Zato što oni žive na račun islama, ne žive za islam. Zato što oni žive na račun islama, ne žive za islam. Jer kao što smo rekli, islam je se, kao što kaže islam sučenjaci, proširio dajama proširio trgovcima dajijama i nije se proširio dajijama trgovcima. Je tako? Trgovcima dajijama. Trgovci koji su trgovali, koji su radili, ali su bili daje na taj način zato što se pridržavali Allahove tebare kutala vjere, pa se ljudi ugledali na njih. Pa se ljudi ugledali na njih. Vidli da je to nešto od čeg ljepšeg ništa ga nema, Allahova tebare kutala vjera, da su pošteni u trgovini, da ne zahidaju na vagi, na kantaru, da neće podmetnut pod val trogu. Zašto? Zato što se bojale Allaha te barek sala, jer to sve kaže kurlu puđar, puđar. Svi trgovci su fađiri, fađiri. Pa se ovdje ovog hadita izvlači propis da je osnova trgovca šta da je prevarant, da je nepošten. Osnova kod trgovca šta da je lopov, da je prevarant, da je nepošten osim izuzetci, oni koji se boje, boje Allaha, te barak je vetala, osim izuzetci koji se boje Allaha, te barak je vetala, i ne varaju, ne zahidaju, ne podvaljuju, tako se prenosi da je jedan usnio svoga baba koji je bio trgovac, pa ga pita usno kako si našao svog gospodara, kaže našao sam ga ljutog na mene, kaže zašto ljutog, Kaže, pitao je me zašto nisi svaki put kada si vago na vagi obrisao oba dvije tasne od prašenje koja se nalazila na, na tim tasnama. Danas ljudi sabiju na jezvičak, jer tako. To on ko vaj ti dvije i kile, pa ti još prebaci ko vagi na tri kile, a ti to će kad izvagaš na vagi, ono nema ni kila i osam ton ko vagi. Naplatio ti dvije i pol, a ko vagi dao ti dvije i sedam, što stvari nije ti prodao nije ti prodao ni dvije cure. Je tako? Pa znači vidimo da se Islam proširio trgovcima koji su bili daija, a nije dajama koji su bili trgovci. A nije dajama koji su bili trgovci. Kako trgovci? Dajije koji su trgovali vjerom. Kako su trgovali vjerom? Pa vidimo to danas na najljepši mogući način. Kako ljudi na osnovu vjere trguju vjerom. Ljudi daje kako trguju vjerom. Kako prodaju vjeru za sitnu dunjalku korist. Baš onako kao što je poslanik sallahu onaj sallam nagovijestio da će doći vrijeme u kojem će čovjek prodat svoju vjeru bi arabi mine dunja za nešto malo od dunjalka. Kaže, doće vrijeme gdje će ljudi prodavati svoju vjeru za nešto malo, za sitni dunjalu. I mi danas vidimo da ljudi za sitne pare prodaju svoju vjeru. Da ljudi za sitne pare prodaju svoju vjeru su znači ti paraziti, ne znam kako bi ih drugačije nazvali, oni koji žive od vjere, e takih mi imamo za izvod, je tako, koji iskoristavaju Allahov te barek je dala din, da bi izvukli za sebe nekakvu korist. Uglavnom to oni ne rade u svojim maternim džematima. Zašto? Zato što tu ne mogu da prođu, zato što i tu ljudi poznaju. Međutim, na osnov džemata u kojom živi ili u koji on dolazi ili na osnov insana ugledno koga on poznaje, ljudi pokušavaju, ljudi pokušavaju ušićari tu dunjalsku korist. Isprostit znači na ovaj ili na onaj način. Poznavajući ovoga pripisivaju sebe ovom milionom onom džematu. Manja je korist ako su ti ljudi u našem džematu i mi ih znamo, mi ih poznajemo i trpimo ih. Svatate? I to ne izlazi van. Oni su naš problem, naša briga, naš čir, naša rana i mi ih tako, jer tako oni se uz, uz nas šlepaju. Međutim, problem je kada ti ljudi počnu da djeluju, djeluju van granica ove zemlje, i kada počnu da kukumaču i da prose od Australije do Švedske, kako samo što nisu skapali od gladi, to je problem s te strane, u stvari sa više strana je to problem. Međutim, zamislite kada ovaj, ovu jednu stranu, kada bi neko, ovo sad uslovno rečeno, iz ovog džemata otišao da se žali u neki drugi od bosanskih džemata. Kako nema šta da jede? Riječno je da se došlo da on više ne zna šta će mu žena napraviti za jelo tog dana. Kakav će utisak i dojam steći muslimani tog džemata ovom džematu? Koji je dopustio da njihov džematuja nema šta da jede? Kako su to muslimani? To su neki razbahe koji nema nemaju osjećaja, koji ne interesuje žematlija, koji ne interesuje komšija i tako dalje i tako dalje. A da ne pričamo o pozajn, pozajnicama na račun džemata ili odre, određenih ličnosti i onda se ne vraća, niti se imalo u stvari nije da se vrate pare, halali će taj taj, ili halali će ti i ti. Zbog čega? Zato što sam ja iz džemata tog i tog zato što sam ja dobar sa tim tim daju, zato što ja poznajem ovog ili onog, zato što su me vidu jednom sa određenim insanom, zato što sam ja često sa njim putnik i tako dalje i tako dalje. To je stvar koja se ne smije trpiti, niti se smije dozvoliti da zauzme maha. Tako mi smije dozvoliti da zauzme maha. Zato? Zato što musliman prije svega mora da bude koristan član svog džemata. Kada treba da se pokrene kakva razna akcija, on mora da bude prvi. Kada treba da se udjeli za džemat, on mora da bude prvi. Kada treba da se iznese teret, on mora da bude prvi. A sve drugo što dođe sa strane, to je Allahova milost i Allahova blagodat prema tom džematu ali se ne smije dopustiti da se čeka da će uvijek neko sa strane uraditi nama sve. Zato? Zato što smo mi jehli suna i džema, zato što mi nemamo notarija, zato što mi hoćemo Allahu u vjeru, zato što mi volimo suneta Allahu u poslanike sa Allahu alaihi wa sallam. Pa kad volimo suneta Allahu u poslanike sa Allahu alaihi wa sallam, kad hoćemo da uzbignemo njegovu vjeru, ane u etala, onda mora da radimo za tu vjeru onda mora da radimo za tu vjeru, onda mora da nam je žao da dođemo do te mjere, da nam je žao kada ima neka, hajde da kažem, radna akcija i to neko drugi uradi, a tebi je prokuno to taj hajr. To mora da ti je teško u srcu, da te para u grudima. Zašto? Zato što je te prokuno veliki hajr. Zato što je te prokuno veliki hajr. Zato Tora Tora kaže zaista traže i održaje Allaha ne žani oni koji vjeruju Allaha i u sudnji dan. Ne može biti da se uvijek osmanjamo na to da će nam neko drugi nešto uraditi. Kad ćemo mi za nekoga nešto uraditi? Kad ćemo mi biti ti koji će prvi da potegnu? Da ljudi zažale kako od nas ne mogu da upate nikakav hajer. A ne da se priča polako, svakako to neće niko uraditi. Kad god, kad god ustaneš da to uradiš, to će stojat zato što u tom i tom džematu imaš jednog zbojnicu koje rade, a oni su momentalno ošli na drugi kraj Bosne, tako da se ne sikiraš slobodno, to možeš da radiš sve sljedeće herce, zato što oni neće doći za 15 dana. Mora vraćo da se osvijestimo, da radimo za Allaho, te varet je ta ladin, da se prođemo ti šupi, sufijskih priča, nas ne interesuje dunjalu. Ne interesuje nas dunjaluk u smislu da nam bude dunjaluk usisom, ali nam treba dunjaluk u ruci. Ali nam treba dunjaluk u ruci. Ne treba nam znači dunjaluk u srcu, to je onaj dunjaluk koji će nas odvesti od Allahovog te baš dala dina. Mm. Ali nam i tekako treba dunjaluk u ruci da bi uspostavili Allahov subhanahu wa ta'ala mm. din. Da bi uspostavili Allahov subhanahu wa ta'ala din. Allah molim subhanahu wa ta'ala da nas vrati islamu na najljepši mogući način, da očisti naša srca od ljenosti, da očisti naša srca od ljenosti, da očisti naša srca od ljenosti, da nas učini od onih koji će marljivo i vrijedno raditi za Allahovu te barake ta'ala vjeru i time postići Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i njegovu subhanahu wa ta'ala milost da budu uvedeni u djene. Tako u sali da sastavu Allah i u leku, u sali hađa, da sastavu Allah i u leku, u sali hađa, da sastavu Allah i u leku, u sali hađa, da sastavu Allah i u leku, u sali hađa, da sastavu Allah i u leku, u sali hađa, da sastavu Allah i u leku, u sali hađa, da sastavu Allah i u leku, u sali hađa, da sastavu Allah i u leku, u sali الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. Zatim za kraj, draga braćo, mi se često pozivamo, jel tako, na sahabe Allahu poslanike sallallahu alaihi wa sallam, kada to ide u našu korist. Kada to ide u našu korist. Pa vidimo, znači, neke ljude, koji su se priklonuli uz određene džemate zbog svojih strasti. Zbog svojih strasti. Najčešće jedan od česti razloga biva više ženstvo. Biva više ženstvo. Zašto? Zato što ljudi znaju da kod nas u našim džematima će sigurno kod braće naići na 100% podršku kada se radi više ženstvo. Znači, kod nas će naići na to poslovnu podršku kada se radi o višeženstvu. Pa često se ljudi priklanjaju tim džematima da bi mogli ispunjavati svoje strasti, a jedna od tih strasti je se višeženstvo. Pa oženi se, nakon tri dana razvede se, pa bi se on opet ženio, i tako dalje, i tako dalje. Pozivaju se na sunet Allahu poslanike sallallahu alaihi sallam i na sunet njegovih ashaba, pa često se citira tako Asa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve ibn Mughire radijallahu anhu, od kojeg se prenosi da bi za jedan dan razvio četiri žene i taj isti dan oženio četiri žene. I onda ljudi zapadnu nekakvo maštanje, kao da su, kao da su pijani, jer tako, maštaju o tome. Asab četiri žene pustio za isti dan, ženio četiri žene i onda te priče kruže, vidiš kako su Asabi bili ljudi, jer se Asabi su bili ljudi, zato je Allah te baš uzdigao i zato je Allah te baš tala spomenuo u Kur'anu po hajru, radi Allahu anhu, u aradu anhu, Allah te baš tala je zadovoljan s njima i oni su zadovoljni sa Allahom, ali nije to bilo zbog toga što je se on ženio četiri puta za jedan dan i ostavio četiri žene i, i znači pušilo četiri žene, žene za jedan dan. Nego je to bilo zbog toga što su radili za Allahovu te barak je tala vjeru. Slavu ko spomeni je Ashaba koji je se oženio, doveo ženu kući i prije nego što je se osamio sa njom ošao u džiha. To niko ne spominje, tako. Čak se više kad to spomenu kažu aferin, ja ne mogu, ja makar hercu dana ostao. Neće tu niko da se ugleda. U toga Ashaba se slavo ko ogleda, tako da se oženi pa da samo dovede ženu u kući i da čuje poziv u džihad i da se okrene da ode, da ostavi tako ženu. To u te stvari se slabo ko ugleda, u sabe Allahu, poslanike sa Allahu, ali je zelen. To su te džubeskare koje Allah te barek šala uzdigo. I to su oni koji su radili za Allahu te barek šala din, sa kojima se munatici ismijavali, kad bi neko od njiha dao puno, oni bi govorili ovaj daje da se vidi kako on daje puno, je tako. A oni koji nisu imali osim svoj trud, koji su išli u pustinu da skupe drva, pa da prodaju na pijaci, pa za ono što su zaradili, da kupe kurmi, pa da odnesu Allahom, pošto niko sa Allahom već onaj pregrš kurmi, da udjeli na Allahom putu, od istim istim unasici bi govorili, Allahu ne treba to njihovo malo, to je je tako. Zašto se niko ne ugleda ili zašto se samo mali broj ugledao u te asade koji rade za Allaho din, koji rade za Allaho din, kojima nije ponizno dat marku ili dvije. Zašto? Zato što možda nema više. Zato što možda nema više. I ta njegova marka ili dvije ili pet koji je dao je veće možda od onih 100 maraka koji je dao onaj koji je dao, a ostalo u novčaniku još 1000 maraka. Zato, Zato što ova ima još 1000, ova je dao pet i možda mu ostalo još marka da šede na autopsi dole kući. Sigurno je njegovo veće nego ovo, ovih 100, zato što mu je ostalo još više. Zato što mu je ostalo još više. Jer evo Bek radi Allah vani, kada je dao cijeli metak, taj njegov cijeli metak bio je količinski manji od pola Omerovog radi Allah vani metak ali je bio cijeli i kaže ostavio sam family Allaha i poslanika sallallahu alaihi sallam. Šta si ostavio Allaha i poslanika? On radi Allah, on je dao količinski više, međutim to je bilo samo pola i mjetka. Svatate? Zašto ljudi omalovažavaju da daju makar jednom, sedmičnom, za džaniju 50 penija. Zašto to malo omalovažavaju? Koga se boji? Čijeg se ukora boje? Ako ih neko ukori, nek zna, znači da je to osobina munastika. Ako mu neko prigovori da vas i 50 penija za Allahovu kuću, to je osobina munastika. Zašto mu to teško pada? A ako da 50 maraka, ako mu neko prigovori da si, da ljudi kažu kako ti daješ, pa to je opet osobina munastika. Komu je prigovorio? Ona je koji ima pri sebi osobinu munatika. Međutim, Allah najbolje zna još jedna od stvari od svinjenica zbog čega mi podbacivamo u tim pitanjima jeste da mi nemamo naviku da radimo za Allahom dinu. Zato što smo mi kroz godine navikli neko će, pojavit će se neko, da će Allah. Nema sumnje da će Allah da. U to nema sumnje. Međutim, kada ćemo mi biti ti koji će, kojima će Allah te varati da da oni budu oni koji nose Allahovu vjeru, da oni budu ti koji se bore da uđudu Allahovu te barake dala vjeru, da ona bude gornja, da prestanemo pričati o muđahidima, u kom smislu, da prestanemo pričati, da mi postanemo muđahidi, jel tako, svojim imecima, svojim životima i svojim jezicima, Sada ne možemo sa svojim životima, životima ali možemo sa svojim vjecima. Svaki dan možeš biti u ako hoćeš. Ne moraš tamo na YouTube gledat neke snimke i maštat. Može svaki dan da budeš muđahid. U djevnim Allahom te bari sala put. Za muđahide. Jer kaže poslanik sa Allahu alaih sallam Men džeheze razijen temel raza. Ko obuče raziju, ko obuče gorca na Allahom te bari sala putu, isti je kao i onaj što je ošao. Znači isti je kao i onaj koji je obučen. Ko obuče gorca na Allahom te bari sala putu kao da je on sam otišao na Allah te barek Allahu da se bori. Po boru Allah te barek dala je muslimanima otvorio razna vrata hajra, međutim, nažalost, mi vidimo da su muslimani izabrali vrata sjedenja, leškarenja, ubijanja od osade i tako dalje. Allah molim da popravi naše stanje, da nas učvrsti na njegove djeri. Allah molim za pomoć među krajine koji se bore na njegovom putu da uzimu ovako se bar stava vjeru, da ona bude gornja. Allah molim da molim danas ne vrati u zabludu nakon upute, znači da nema ništa gore od zabude nakon upute. Ali znajte, dobro je čovjek kada uputu, kada nakon spoznaje upute i bahatog ponašanja prema uputi i ostavljanja te upute, to vodi u zabludu, dovodi ka tome da ga Allah te barek je dala ostavi u zabludi nakon jasne, nakon jasne upute. Pa nemoj da budemo od onih koji su se olahko ponijeli prema Allahu te barek je dala, jer sa Allahom subhanahu wa ta'ala nema šale. Sa Allahom subhanahu wa ta'ala nema šale. Allah molim da nas učvrsti na na din, Allah molim da nam da lijep završetak, Allah molim da oprosti muslimanima